50 languages. 49 49กีฬา l'esport คุณออกกำลังกายไหม practiques cap esport ค่ะ ดิฉันต้องออกกำลังกาย sí อัมกัลมาอระดิฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับบาจัลเซนทรัสปอร์ติวเราเล่นฟุตบอลจูเกมฟุตบอลบางครั้งเราก็ว่ายน้ำอาบากาดัสนาเดม หรือเราขี่จักรยานโอเฟมโมตู มีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรา A la nostra ciutat hi ha un estadi de futbol. แล้วก็มีสระว่ายน้ำกับซาวน่าด้วย També hi ha una piscina amb sauna. และมีสนามกอล์ฟ Hi ha un camp de golf. ทีวีมีอะไรดู Què hi ha a la televisió? กำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้ Hi ha un partit de futbol. ทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่ L'equip alemany juga contra l'equip anglès. ใครกำลังนำ Qui guanya? ดิฉันไม่ทราบค่ะ No en tinc ni idea. ตอนนี้เสมอกันอยู่ De moment, és un empat. ผู้ตัดสินมาจากเบลเยียม L'àrbitre és de Bèlgica. ตอนนี้กำลังยิงลูกโทษ Ara hi ha un penal. เข้าประตูแล้วหนึ่งต่อศูนย์ Gol. 1 a 0.